Chunka hanchisnioh kah capítulo. Tesalónica yahtapi chahuamanta. Pablo silasmi anfípoles inaspa Apolonia yahtanta pasarjaco. Inaspankom charorjaco Tesalónica yahtaman. Chaipim karja judiokunapa huñunakunan kuasi. MI Pablo, costumbrin manjina sapa samana puncha Kimsa simanapunim chaypi kaq judiokunawan atipanakurqaku. Bibliapi kaqta hawachispanmi yachachirqa, Kristupa ñakarinanmantawan wañuruspan kawsarimunanmanta. Kaynatan paykunaman nerja. Kay hamkunaman willasqay Jesusqa, salvawaqninchi punim, nispa. mi waking Hinaptinmi wakin judiokkuna iñikuspanko, Pablomanwan Silasman hukllawakurqaku. Dios Diostayopaichak Grecia laurunakunapas, achkallañam iñikorjaku. Iñikorjatagmi allan riqsisqa achka warmikunapas. Mana panko judiokunañatagmi, envidiakuspanku ñururjaku piliayllapi runa kunata, inaspam chay chahuata hatunchaq Pablotawan silasta maskarjaku, liaparunakunaman entreganan copa. Manachaypi pitarispan kuñataqmi, kasuntawan waking iñiqmasin kunata autoridad kunaman ay sarjako, kainata hayaykachakustin. Kay runakunaqa llapa llaqtakunatam chaqwanku, inaspam kaymanpas samurunkuraq. Paykunatam kay hasunpas wasinpiraq samarachin. Llapallancum, Roma reyninchikpa kamachikuyninkunapa contrampi rimachkanku. Ukreymi kachkan Jesús su tío. Nispanco. Autoridad kunam chaypi huñunako runakunapiwan, chayta uyariruspanko aswanraj alborotarjako. Inaptinmi jasonmantawan wakin iñigmasinkunamanta, kunamanta chaskiruspankuña kachaykorjako. Pabloan Silas berea llaqtapi kasqankumanta. Inaptinmi iñigmasinkuna chay Pablo Pablotawan Selasta... Beria llaqtaman ayqichirqaku. Beria llaqtaman charuspankum judiukunapa huñunakunanku asiman yaykuykurqa. Che Beria llaqtapi kaq judiokunam, Tesalonikapi kuna allin Paikunam Paikunam dios dios pa palabranta uyarispanko, o Bibliata estudiarjako. Chihapchu una uyawashanchik nispanko. Chaynapim paikunamanta kajkuna achkallaña iñikurqaku. mi Grecia laumanta kaj achkallaña runakunapas, chaynataq decente warmikunapas. Ichaqa Tesalónica llaqtapi kaj judiukunam, yacharurqaku Berea dios Diospa palabranta Pablo willakusqanta, chaymi pasaspanku llapa runakunata umachaspa alborotachirqaku. Hinaptinmi Inaptinmi chay punilla Pablota, labarjuchapa patanman ayqhichirqaku. Silaswan Timoteom ichaja, inaberea llaqtallapi qiparurqaku. Pabloan riqkunan pusarqaku Atenas yachtaman, chaymi paikuna kutiptinko Pablo kunarja. Silaswan Timoteo, utqayllamanña pasamuchunko, nispa. Atenas yachtapi Pablo casanmanta. Atenas llaqtapi taytacha mamachakunata juntallaataña Pablo hawaspanmi, sonjun nanarisqallaña silastawan Timoteota suyarqa. Chaymi huñunakunanku asiman rispa, judiokunawan hinaspa Dios adoraj wakin runakunawan rimaj. plaza punchawtajmi plazakunapipas haykam tupasqanwan parlaq. Epicuriokunapa yachachisqan chaynataj estuaykukunapa yachachisqan hatejkunam, Pabloan atipanekurqaku. Wakinkunam y Imataraq maisa maysaqa runaqa nispa nispa. Wakinñataqmi ninakurqaku. Huk dios kay runaqa willakuchkan, nispa. Chaynakunatam Jesus manta allin noticiata willakuspa, kausarimuita Pablo yachachiptin. Chaymi pablota pusarurqaku, oñonaconanco ariópago sutioh sitioman, Inaspankum nerjaco, yajachum willawankicoman, mozoh yachachisjaykiconata, kiko mana aykapipas yachasjaykutam, yachayta munaniko kunamanta. nispa. Atenas llaqtayoq runakunapas, chaynataq chaypi furasteru runakunapas, mozoq o uyarispankum, rimayllapi okupakochko. Pablom Ariopago sutio juñunakunankupa pimpis PA NERJA Atenas llaqtayuq taytakuna. Qhawasqayman HINAGA Dioskuna serviqllañam qamkunaqa kasqankichik. Dioskuna adoranaykichikpi porispay tarirurqani, perjasja altarpi kaina qillqasqata. Mana DIOS Diospa altarnin, nechta Dios mantaya sistin jaikichik. Chaimana rexis jaikichik Dios mi unancharja kai pachatawan tukui ima kunata. Paymi Hanak pachapapas inaspa kai pachapapas dueño. Payqa yachanpas, manam wasipicho. mi mi Manataqmi mantaja y imatapas necesitancho. Liuchanchikta kawsachiwaspanchikmi samaytapas hinaspa llapay makunatapas huanchik. Huk miracherja mirachirqa tukuy nastinpi kaq runakunata, chaynapi intirun kay pachapi yachanankupaq. Paymi sinalarqa haykapim utaq maypim yachanankupaqpas. Chaynapi llapchay kachakuq hina maskaspanku Dios tatarinankupaq. Payqa manam karupichu ñuqanchikmantaqa kachkan paipa, Chikaptaqa paypa yanapakuyninwanmi kawsanchikpas, purinchikpas hinaspa kachkanchikpas. Chaymi takikuna ruraq llaqtamasikichikpas qillqarqa. Diospa ayllunmi kanchik, nispa. Diospa ayllun kachkaspaqa, Diosmantaqa amayapian sasunchu taytacha mamachakunamanta hinaqa. Chaykunaqa piensas piensasqanman hinallam rurasqa kachkan hurimanta, qullqimanta, inasparo mi manta. Ñao tiempo kunapim runakunawan Dios paciencia corga, manayachastin huchalikusqanku Kunan mi ichagalla palyan runakunata, kunata, kay pachapi kamachin huchankomanta wanakunan dios Dios mi huk hukrunata. paymi mi punchaupi, punchaupi, arregloman hina kay pachata juzganja. paruna runakruna kupagmi, Jesús Jesusta Dios kawsarichimurqa. Kawsarimuymanta mi, wakin uyariqkuna y wakin Y nerqaku. manta mantaja kiko, nispa. mi Pablo chaupin manta pasakurqa. Aswanga wakin runakunan y hatispanku Hukning mi carja Dionisio su tío. Paija ariopago sotio autoridad autoridadmi. Inikurgatagmi damare sotio huarmipas, Guarmipas, sapaj